Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más al programa Don de Lenguas de la Facultad de Traducción. Esta semana está siendo un poco especial ya que se está celebrando en nuestra facultad el quinto seminario de traducción jurídica. Y por esta razón hoy contamos con dos invitados especiales. Tenemos eh, por una parte a Jaime Sánchez Ratia. Buenas tardes. Buenas tardes. Que actualmente es traductor, revisor en la Oficina de las Naciones Unidas eh, de Ginebra, y por otra parte también tenemos a John Kemmerer. Buenas tardes. Buenas tardes. Que eh, trabaja en la sección de inglés en la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Además, también está con nosotros Mariana. Hola, buenas tardes. Y yo, María. Podemos empezar este programa mm, hablando, si les parece bien, de su formación, de si nos quieren comentar un poco cuáles son los idiomas que hablan. Eh, gracias. Eh, ante todo, quiero dar las gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en directo hablando en este programa que me parece una magnífica iniciativa. Eh, respecto a, la formación, personalmente em, mi interés por las lenguas viene de, de joven ya. En mi casa había, teníamos un tío que eh, estaba muy interesado en los idiomas y que tenía todo tipo de gramáticas de las lenguas más eh, diversas, entre ellas algunas como el aljamiado y cosas así, y árabe, tenía cosas de hebreo que eran entonces muy... Entonces eso es lo que en principio me, me interesó, me hizo interesarme por las lenguas, ¿no? Posteriormente quise, como muchos niños, atraído por la egiptología, quise ser egiptólogo y para ello pues empecé a, comprarme gramáticas y, diccionarios y bueno, ahí solo en plan autodidacta me dedicaba a aprender eh, jeroglíficos y mucho resultado, debo decir, porque no es una lengua que uno pueda eh, dominar eh, solo. ¿no? Luego más adelante, por diversos azares del destino, pude participar en excavaciones en Egipto eh, pero esta vez en calidad de intérprete o traductor de árabe y de una especie de chico para todo que fui, y, también en Jordania y en otros países en España eh, pero aquello fue lo que me movió a interesarme por las lenguas y como en España entonces no había esa oportunidad que me temo que sigue sin haber de poder cursar estudios oficiales de egiptología, eh, me decanté por el árabe, que también era una lengua que me atraía bastante, y debo decir que creo que salí ganando, ¿no? Porque el idioma jeroglífico, pues es eh, toda su literatura, eh, ocupa un libro de 300 páginas, ¿no? En 3.000 años de historia, y en cambio la literatura árabe es un auténtico océano, como suelen decir los propios árabes, ¿no? Un mojit donde caben todo tipo de maravillas y de poesía, etc. Eh, empecé estudios ahí en la Facultad de Filología en Zaragoza, bajo la dirección también tuve mucha suerte de Federico Corriente, que es em, sin duda el mejor arabista de este país y uno de los mejores del mundo. Eh, que acababa de aterrizar venido de su cátedra en Estados Unidos, en la Universidad de Filadelfia, y eh, él fue el que me enseñó las primeras letras en, árabe y a partir de ahí también eh, estudié ruso porque me interesaba mucho, estuve tres años estudiando ruso, pero desgraciadamente lo he olvidado todo. Solo me quedan unas ligeras nociones que me permiten traducir un pequeño textito de, los que se manejan en, Ginebra. Y luego, como en Zaragoza no existía la, la especialidad de árabe, ya me trasladé a Madrid eh, donde cursé estudios y luego hice una tesina, después eh, fui profesor del, del departamento de, de, estudios árabes, eh, más bien hacía la tesis ¿no? con esos contratos que existían y que creo que siguen existiendo. Y a partir de ahí pues ya me fui a... dejé la universidad luego, me fui a Egipto, estuve viviendo en Egipto, trabajando también en Jordania, en otros países árabes y eh, en el año 92, por esos azares del destino, en el 90 precisamente hice un examen de la ONU que en realidad eh, pasé, me mandaron la notificación de que había aprobado y luego eh, me mandaron otra notificación de que había suspendido, <laughs> todo ello en un mes. Y luego yo llamé para preguntar a Ginebra, me dijeron, efectivamente ha aprobado usted, no se preocupe que ha sido un error. Y después, al cabo de unos días, recibí una carta diciendo, no, lamentablemente ha suspendido usted. O sea, ya mi primer contacto <laughs> no fue, con la organización no fue excesivamente eh, halagüeño, ¿no? por decir algo. ¿no? Eh, y luego, eh, al cabo de unos días, cuando ya yo había echado pestes de la ONU y olvidado, y me llamaron de Nueva York y me dijeron, usted hizo el examen y hizo un examen de árabe muy bueno. ¿Y eh, ¿querría usted venir aquí un par de meses para hacer un contrato? Y bueno, yo ya estaba, <laughs> tenía decidido mandarlos a la porra, pero a última hora algo me, <laughs> me decidió a decir, bueno, eh, vale, pues voy, ¿no? Y recuerdo todavía mi impresión cuando me mandaron el contrato, y vi, porque claro, me, contrataron en régimen internacional y vi eh, esas eh, opulentas dietas que me pagaban y pensé que me había tocado la lotería, ¿no? Casi me desmayo ahí en, mi, en mi casa, ¿no? Y ahí hice una primera estadía de dos meses y como parece que fue bien, ya me contrataron y fui regularmente varios años como eh, lo que llaman ahí short term, en eh, régimen internacional y debo decir que fue un comienzo extraordinario porque tenía todo Nueva York para mí, eh, con dietas, con per ¿no? Y, ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Tanto desde el punto de vista eh, personal como también, porque Nueva York obviamente es una ciudad que promete y además delivers, ¿no? <laughs> y entonces ha sido una experiencia muy buena. Eh, luego ya por azares del destino, en fin, eh, Nueva York empeoró desde los trágicos acontecimientos que yo ya viví allí eh, en, familia, porque ya en el año 2000 nos trasladamos todos con un contrato que me dieron permanente. y, pasamos unos años hasta el 2004, donde viendo que Nueva York empezaba a no ser lo mismo por el exceso de, seguridad y el exceso de, de, en fin, de ciertos avatares, en fin, que no conviene ahora recordar y sobre todo la experiencia de la guerra del Irak y las sanciones que me, digamos, me afectaron negativamente, ¿no? Esa experiencia, al final decidí que para los chicos y para, y para todos era mejor em, mudarse, aunque fuera temporalmente a Europa, y por eso ya me trasladé en 2004 a Ginebra, donde estoy ahí y me ocupo de, mm, traducciones en, ahí en el, en el nuevo, recién creado Consejo de Derechos Humanos y en otros órganos que hay ahí Y bueno, y estoy muy contento. Ese, perdón, ese traslado lo, lo pide uno. sí, es un traslado que uno puede pedir cuando hay una un opening, una, vacante. Entonces eh, tiene que eh, hacer un pequeño examen. Yo ya tenía la categoría que me correspondía para hacer un traslado y, fue relativamente fácil y debo decir que nunca había puesto un pie en Suiza, ¿no? lo cual es una decisión bastante arriesgada y ha ido a vivir, pero bueno, la cosa salió, salió bien y aunque he hecho de menos Nueva York bastante, eh, digamos que en otros aspectos uno sale ganando también. ¿no? Y esa es mi, por ahora mi formación, ¿no? es en, en estos idiomas. Debo decir también que bueno, el árabe no es un idioma fácil entonces, por mucho que uno estudie toda la vida, eh, siempre siempre está expuesto a cualquier traspiés, ¿no? Y los traspiés o los reveses pueden aparecer en cualquier momento y es una, un aprendizaje de toda la vida, ¿no? Nunca se acaba de aprender, pero bueno, siendo humilde y reconociendo las limitaciones, creo que se pueden hacer traducciones que sean aceptables ¿no? dentro de lo que de lo que impone el, sistema. Sí, yo sinceramente lo veo como algo dificilísimo el árabe. Me acuerdo en, primer año que cuando estudié árabe que el, cuando el profesor nos comentó que no se vocalizaba, que había palabras que dependiendo de las vocales significa una cosa u otra y que uno tenía que saber en qué de qué caso se trataba según el contexto. A medida que leía veía las las raíces y ya ahí tenía él sabía mm. a qué se refería, si era sustantivo, si era el verbo. Y ya con esa <laughs> primera, ya de entrada, que te digan eso, a mí mm. me... bueno, sí, a largo plazo. Las palabras, digamos, eh, hay una cosa que se dice que es un poco exagerado, pero que en cierta manera es verdad, que el árabe hay que entenderlo antes de leerlo, ¿no? Es mm. un poquito cierto, ¿no? Aunque en cierta manera los árabes quizá disentirían de esa opinión, ¿no? Es, eh, hay muchos casos donde hay muchos homógrafos, ¿no? palabras que si no les pones el tashdid o el, el o las vocales que normalmente no se ponen, eh, son, eh, se pueden dar lugar a confusión. ¿no? Y John. Uh, yes, I was born in New York City, although I never lived there. We moved outside of the city quickly after my birth, and I grew up there. I'm a, I'm a citizen of the United States, um, although I now work and live in Austria, in Vienna. And I studied French in school like many Americans do. It's usually either Spanish or French that one studies in school. Some schools offer other languages, but primarily Spanish and French. I chose French. Um, and I enjoyed it, but had no particular plans uh, until I went to uh, college, which we, by which we mean university. Mm-hmm. And I started studying engineering, and then I studied physics, and then I mm-hmm. studied a little bit of math um, and then I studied psychology, uh, child psychology, and decided to spend a year at the University of Geneva, um, not for the French, but for the psychology. Uh, <clears throat> excuse me. But I enjoyed the year so much. Uh, rather, the psychology I found fairly uninteresting in, in the end. Uh, but the French, the experience of living in a foreign country, this was my first experience, was so exciting to me that I decided that this is what I wanted to do. And so I finished my university really with a degree in. Uh, uh, in literature, <laughs> uh, French, English, and then Russian literature. I started studying Russian in college. I had a very good teacher who actually, oddly enough, was not Russian, but rather a woman from the state of Rhode Island who had a very uh, bad Russian accent. That is, her speech in Russian had a heavy American accent, but she was such a good teacher that I said, I'm going to now learn Russian. And I uh, managed to spend a semester uh, on exchange in the Soviet Union. This was in 1980, when it was still the Soviet Union, in Leningrad when it was still called Leningrad. <laughs> and uh, that was probably the most exciting experience of my life so far. And it really changed my view of the world, and it was just a thrilling experience. So I had had two wonderful experiences with languages, and I, at that point, decided, well, that's, I guess, what I'm going to do. Um, so I went back to the United States. I started to teach Russian. Um, at that point, my Russian had become good enough that I could teach it at the university level not as a professor, but as an instructor. Mm-hmm. And uh, we have many Russian emigres in the United States. Um, all through the 20th century, there were huge numbers of Russian speakers uh, who came to the United States from the former Soviet Union. And so we had teachers who were Russian native speakers, and they had friends, and they had grandmothers and grandfathers, and there was a whole community of Russian speakers at many universities, including the one that I went to. So you could speak Russian a lot, not just in the classroom. And in the mm-hmm. summers, you could go to a summer institute which was full of Russian speakers and their families, and, and the American students could then. Uh, really get a lot of practice speaking Russian. And so I learned Russian very well under those circumstances over the space of about 10 years, teaching at that institute and also studying as a graduate student. Mm-hmm. And then I went on um, to uh, think that I might want to get a PhD in Slavic linguistics, and I did most of it. But then the Soviet Union uh, fell apart and opened up at the same time. And I switched then to a different career, and I found a way to become an interpreter uh, in Washington, D.C., for the United States State Department, which is our Ministry of Foreign Affairs. Mm-hmm. And I started with them uh, taking tours around the United States, uh, accompanying r- groups from the former Soviet Union on tours around the United States, together with usually one or two other interpreters. And we would travel around the United States on these professional uh, exchange programs that were financed by the United States government to help uh, after the collapse of the Soviet Union, bring usually young professionals to the United States to meet their counterparts in the United States. And I mm-hmm. learned to interpret while working with those groups. And it was a wonderful experience because I traveled to, to virtually every part of the United States and learned a lot about professions like law, journalism, medicine, environmental uh, protection, government. Um, teaching, anything, any, you name it. There were groups of all sorts, and it was my, was my school of interpretation. I did not attend an actual school of interpretation, but rather learned to do it in that way. And then I passed an exam to become a full time staff interpreter at the State Department for Russian, a diplomatic interpreter. And I had a career there of altogether about nine years, uh, including this sort of training period I spoke of, and then a, a number of years as a staff interpreter. And I uh, had the chance to interpret for the president. That was President Clinton at the time. For the vice president, that was Al Gore, whom many people know now. Uh, the Secretary of State, that is the foreign minister, was named uh, Madeleine Albright. And many others, including the Secretary of Defense and uh, a lot of interesting work I got to do in that situation. It was also a sort of education for me. Um, I got to visit Chernobyl, for instance, after the accident with the director of the nuclear uh, nuclear regulatory agency, uh, what's it called, the Nuclear Regulatory Commission of the United States, and so forth. There, are many stories to be told. It was a wonderful experience, except that then um, I decided I wanted to have a family, and there was so much travel involved that uh, I decided to actually resign and become a freelance interpreter. Mm. Uh, had a child, my wife and I had a child, then we had another child, and then we had a third child. And at that point, I uh, had a short career as a teacher. I went back to teaching in elementary school, young children, for about eight years. And then, when that was uh, over, I uh, found a job in the UN um, as a translator this time, hmm. very different you know, I go to the I go to work every day now in an office uh, mm-hmm. at, at, this agency, the U, international agency, International Atomic Energy Agency in Vienna, and I translate now technical texts mostly from Russian, Spanish, French, and German into English, and I've uh, just convinced my supervisors to let me spend part of each day learning Arabic also, although I've just begun. And just to have the six languages. Well, uh, it keeps life interesting. <laughs> I mean, it, it, sounds interesting enough, but for me, the translation, uh, I enjoy it, but I don't enjoy it as much as I enjoyed interpreting because mm-hmm. there's less variety, there's no travel. Um, you're sitting at a desk and working, and I don't mind that. I'm older now. It actually suits me better. But to keep the interest up, I decided I wanted to learn a little bit of, uh, give myself a challenge. And, and, how come that you decided to stay in Europe, in Vienna, with your family instead of staying at the United States? Well, that's a good question. I actually applied to a number of different UN agencies. The UN is a complex system of a collection of agencies, and some of them hire directly and some of them do not. Um, so I applied to many different places but my wife is Canadian and grew up speaking German because her mother, her parents were, her mother tongue was German. Her parents mm-hmm. were both from Germany, and so, and we had lived in Germany. I didn't tell my whole story, but we had lived in Germany, and we thought it would be interesting for the children mm-hmm. to go to, especially a German-speaking country, if we could. Although I would have been happy to go to Paris or Geneva, mm-hmm. it just so happens ...que el job que me was offered en Viena... ...pero Vienna. But that was we were very happy with <laughs> Sí, la, vida. Me imagino que la vida también será muy distinta en, ciudades como Ginebra y Viena. Como trabajar para OSE desde la ONU. Sí, la vida desde luego es eh, totalmente diferente a la que uno puede llevar en España, ¿no? Em, sobre todo, como he dicho, si un buen día vas a trabajar y de repente hay aviones que caen sobre y torres que caen y te hmm. meten en el sótano y, uno piensa que el mundo se acaba, ¿no? Hmm. Eh, eso por un lado. También es verdad que, que, bueno, que la vida al final, cuando uno hace un trabajo de oficina, se parece bastante, ¿no? En unos sitios y en otros. Pero eh, es muy enriquecedor, ¿no? las Naciones Unidas son muy enriquecedoras en cuanto que ofrecen la oportunidad de, para, para, personas que a lo mejor eh, de otra forma no tendrían esa posibilidad de poder vivir con un cierto desahogo en diversas partes del mundo. Y si uno está muy interesado, como veo que aquí mi colega John ha estado en viajar y en recorrerlo en su totalidad, pues casi lo consigue, ¿no? <laughs> Prácticamente, ¿no? Eh, no sé qué te parece, John, esta pregunta es la about life in different parts of the mm. world. well, um, I personally find life in Vienna uh, very, very good. Now, mind you, I'm 50 years old. I have three children, and um, it's a very beautiful and safe city. And uh, I think it has a reputation of being a city of older people, but that's no longer the case. It's a very interesting place to live. Uh, I have not lived. I've lived in Russia, I've lived in France, I have lived in Switzerland and Germany for quite a few years. Um, I haven't lived in other parts of the world, um, but I feel very, very lucky to live in a place like Vienna. And I know Geneva well because I studied there for a year, and you just have to consider yourself very lucky to be able to live in places like this. Sí, por ejemplo, yo que soy muy amante de la bicicleta, Ginebra es una ciudad hecha para ir en bicicleta, ¿no? Mm -hmm. es, eh, yo todo el año voy en, eh, en bicicleta a todas partes, ¿no? Mm -hmm. Es mi mujer la que hace la conducción, ¿no? y creo que es, hay otra cosa que, que a mucho tiempo en, Nueva York existe entre los funcionarios la, la, idea de que Suiza es un país aburrido, donde no pasa nada y está lleno de gente mayor y yo debo decir que es absolutamente incierto, ¿no? Yo creo que es en algunos aspectos más cosmopolita que incluso Nueva York, porque yo siempre digo que en Ginebra, en el autobús o en la calle, escucho idiomas que no sé qué son, ¿no? Eh, y no uno ni dos, sino muchos, ¿no? Hay una mezcla increíble, ¿no? Está el 40 o 45% de la población de diferentes países, ¿no? Es cierto que el carácter suizo es eh, más por la cosa de la, sobre todo ginebrino, ¿no? Por la cosa de la religión que es más mm, poco amiga, ¿no? Como decía Voltaire, ¿no? De las, eh, el teatro estuvo prohibido mucho tiempo, etcétera. Hay un pozo ahí eh, un poco mm, timorato, digamos, ¿no? Pero luego la ciudad es maravillosa, tiene una, el país es bellísimo, eh, tiene un aeropuerto que está muy cerca de todas partes y que con los vuelos baratos se puede ir a todo a todo a toda Europa, recorrer Italia, Sicilia, mm, Viena, a todas partes y además eh, desgraciadamente el cambio climático ha tenido una cosa buena, que es que cada vez hace más calor, ¿no? Entonces el <laughs> problema de, Ginebra que era esos inviernos eh, oscuros, ¿no? No tanto como Luxemburgo, pero oscuros y ahora ya digamos está más más soleado y más bonito todavía. Y con respecto a, la vida del traductor, el tipo de textos que traduce, usted, eh, John, decías que, la vida del intérprete es mucho más variada, más rica, cambias más de temas, es más dinámico, pero ahora, actualmente, el tipo de textos que traducen, ¿nos podrían hablar un poco la temática? Bueno, the um, the work that I do is, of course, focused on this particular agency, um, and uh, it's fairly it's a variety of things. It's a large variety of things, but they all have something to do with nuclear science or technology or nuclear power. Um, so we have um, also the the organization does a lot of development work in developing countries to help, for instance, uh, uh, uh give countries that need where, where cancer is a problem, and cancer is a problem everywhere, but especially in poorer countries to give them uh, machines that can be used to treat cancer mm. um, is not a simple thing. It's not as simple as just giving them the machine. You have to train the people to use it because the machines are dan- can be dangerous mm-hmm. if used mm-hmm. improperly. And so the agency has a whole program uh, called technical cooperation in which um, uh, these sorts of programs are paid for by the richer countries to help the countries that are developing. And uh, cancer treatment is one of the big areas. Um, also, uh, there are it's possible to use small amounts of radiation or nuclear material to help solve problems in uh, food and agriculture and science and industry and many many other things. So there is a lot of variety mm-hmm. in that sense. Um, we also do correspondence that comes from member states. We do reports of meetings. Um, we do reports from these various technical cooperation programs that are conducted. Um, we also receive reports of incidents or accidents at nuclear power plants that have to be uh, entered into a database. Um, many come in English, but those that don't have to be translated, of course. Um, we also get there's an agreement uh, that the, the, member states have entered into that requires that they submit their uh, nuclear installations, whether they're power plants or others, to inspections on a regular basis. Uh, you hear about this in the news now in connection with Iran, but every member country actually has regular inspections of their uh, power plants, their laboratories, their hospitals, their industrial sites, anywhere where there's, a, there's radiation or nuclear material being used. And the reports of these visits all come to us for translation if they're in Latin America or uh, Francophone Africa or Russia. Um, I would be, for instance, translating those. Um, so, so in fact, there are there, there is a wide range of documents. Ah, yes, there mm. are. There are wide, wide number of topics. That's true. Sí, yo diría añadiendo un poco en, el, en, el, en la organización que, es, que yo trabajo, que es las Naciones Unidas, también hay eh, Nueva York y Ginebra son bastante diferentes. ¿no? En Nueva York mm. está el Consejo de Seguridad, que es creo que es el sitio más interesante para un traductor de Naciones Unidas, porque todos eh, los acontecimientos de tipo bélico, los eh, problemas de seguridad internacional ahí tienen su reflejo inmediato, ¿no? Y que es muy excitante como experiencia traducir para el Consejo. Eh, para un traductor es, yo creo, lo máximo, Luego en Ginebra está el Consejo de Derechos Humanos, que tiene una variedad de tratados que dependen, digamos, un poco de de su bueno el consejo tiene su labor y los tratados van por otro lado pero hay una enorme variedad sobre la tortura sobre eh, la mujer sobre el niño etcétera todos esos tratados que deben aplicarse y, los estados deben mandar informes anuales para poder eh, demostrar que los están aplicando ¿no? o sea que hay, la variedad es inmensa ¿no? Sí que eh, es cierto, es muy variado y aparte lo que han comentado especialmente usted, John, sí que mm, parece algo que de verdad mm, podemos palpar, no únicamente los traductores, que nos puede parecer muy interesante, como usted dice, Jaime, que haya tanta variedad y acceder a un puesto de estas características es algo a lo que probablemente cualquier traductor intérprete aspire, ya que parece la cúspide. Pero es cierto que también me ha gustado la parte en la que han comentado que sí que hay muchas actividades y programas mm, que pretenden favorecer a los más pobres, que parece algo de lo que se habla pero que no se ve. Sí que se habla mucho de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de diversas organizaciones internacionales que intentan hacer la vida más fácil a personas más pobres o en situaciones más difíciles. Y me ha gustado esa parte también, que, que de verdad esté claro que sí que se están haciendo avances en este aspecto. Por eh, supuesto que es una, organización que es muy necesaria. ¿no? El problema es que a lo mejor si uno trabaja dentro tiende a ver los aspectos burocráticos más, pero no hay que olvidar nunca eh, la, la, labor que hace a nivel mundial ¿no? y sobre todo a la hora de hacer aplicar los tratados. ¿no? Aunque sean en principio en algunos países letra muerta, se convierten en letra viva rápidamente. ¿no? no es lo mismo que un país prohíba la tortura mm, idealmente que la prohíban una ley. ¿no? Entonces eh, son... esa es una labor muy importante. Pues creo que ya nos estamos quedando. Yo creo que ya nos toca despedirnos, es una pena, nos han quedado muchas preguntas en el tintero que nos hubiese encantado escuchar sus respuestas, pero bueno, en otra ocasión será. Nos despedimos, queremos agradecer a Control y hasta la próxima semana. Muchas, gracias, gracias, por su colaboración. Muchas gracias. Adiós.